ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทรในมหาสมุทรนั้น มีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ล่วงไปร้อยปีร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้หรือไม่หนอ ที่เต่าตาบอดตัวนั้น ล่วงไปร้อยปี จึงจะบุดขึ้นมาเพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว ในแอกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะเป็นไปได้บ้าง ก็ต่อเมื่อล่วงการยาวนานในบางคราวพระเจ้าข้า He goes, suppose a man would throw a yoke with a single hole into the great ocean, and there was a blind turtle, which would come to the surface once every hundred years. What do you think, Pickles? Would that blind turtle, coming to the surface once every hundred years, insert its neck into that yolk with a single hole? Venerable sir, if it would ever do so, it would be only after a very long time ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เต่าตาบอดตัวนั้น ต่อล่วงไปร้อยปีร้อยปี จึงปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นกอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ยังจะเร็วเสียกว่า การที่คนพาน ซึ่งเข้าถึงการเกิดในภพอันต่ำคือมินิบาตแล้ว จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง ข้อนันระเหตุไ้เล่าประเหตุว่า ในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาตนั้น ไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติชอบ ไม่มีการสร้างกุศล ไม่มีการบำเพ็ญบุญ มีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน การที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเคี้ยวกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่า ย่อมเป็นไปเ เป็นธรรมดาในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาตคือที่อยู่ในภพต่ำนั้น ข้อนั้นเปรตไปเล่า เพราะความที่ไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่สี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ Sooner, I say, would that blind turtle, coming to the surface once every hundred years, insert its neck into that yolk with a single hole than the fool who has gone once to the nether world would regain the human state. For what reason? Because there is no conduct guided by the Dhamma no righteous conduct, no wholesome activity, no meritorious activity. Here there prevails mutual devolving, the devolving of the weak. For what reason? Because they have not seen the Four Noble Truths, the Noble Truth of suffering, the Noble Truth of the cause of suffering, the Noble Truth of the cessation of suffering, and the no truth of the way leading to the cessation of suffering.